sha biyu ga watan takwas shekara ta 2024 miladiya kamar yadda aka saba a kowace rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus suna na garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi inda muke gabatar da karatu ko darasi a cikin littafin muwadda littafin na malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 505 Da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 506 a cikin kitabul qur'an za mu tashi babi na tara babul amali fi du'a wannan babi shi kuma zai magana akan addu'a a aikace ma'ana yadda ake addu'a a aikace inda zai kawo wani sashe na hukunce-hukuncen da suka shafi ita addu'a ɗin da yadda ake neman kusanci da ubangiji da ita addu'a ɗin malam ya ce haddafani ya haya an malikin an abdullahi ibn dinari قال رآني عبد الله Umar. wa ana ad'u ushiru bi usbu'aini usbu'in min kulli yadin fanahani fanahani imam malik ya karbo wannan hadisin daga malamin sa abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar yace ra'ani abdullahi ibn umar abdullahi dan umar wata rana ya gani wa ana ad'u ina addu'a asali bawan zane ya yanta shi kuma ya karatu a wurin sa karatu mai yawa sannan abdullahi dan umar mun san kowa ne a cikin sahabbai mutum ne mai tsantseni da kuma matukar koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya zo wucewa sai ya ga abdullahi ibn dinar yana addu'a wa ushiru bi usbu'aini usbu'in min kulli yadin yace sai gani ina addu'a nayi nuni da ɗan na guda biyu yace usbu'in min kulli yadin ɗan yatsa ɗaya na hannuwa na guda biyu shi yana addu'ar sai ya nuna ɗan yatsa guda biyu haka to sai haka yana addu'a yau ya buɗe hannu ya haka sai da ɗan yatsa guda biyu in yadinsa guda biyu da abdullahi dan umar ya gan shi ya ce fana hani sai ya hana shi ya ce mashi ya daina irin haka mun gane a wani malami albaji <clears throat> wanda ya mu wadda sharhi ya sa mashi suna almuntaka to a wannan gabar yake cewa li'anna wajiba fi du'ai an in imma bil daini. wa basihima ala ma'ana tadarrui war ragba wa ma an yushira bi usbi'in wahidatin ala ma'ana tauhid shi baji yace abinda ya sanya Abdullahi Umar ya hana Abdullahi ibn Dinarin yin addu'a a haka saboda a tsarin addu'a abinda yake wajibi na ladabi ga mai addu'a shi ne ya roƙi Allah ta'ala da tafukan hannuwansa guda biyu mun fahimta haka ya buɗa su kuma shimfiɗa su wanda yin haka ɗin alama ne na ƙasƙantar da kai alama ne kuma na sa kwaɗai cikin abin da mutum yake nema a wajen Allah ko kuma ya nuni da ɗan yatsa guda ɗaya <coughs> yi nuni da ɗan yatsa guda ɗaya idan ya nuni da ɗan yatsa guda ɗaya yana ishara zuwa ga kaɗaituwar ubangiji cewa shi kaɗai ne abin bauta mun fahimta haka ya ce ake addu'a da haka mai wannan hadisan abin da yake koya mana yana daga cikin ladubban addu'a idan mutum zai roƙi Allah ya ɗaga hannuwa ɗaga hannuwa a addu'a ya zo a hadisai na manzan Allah da yawa har ma malaman hadisi suna cewa hadisan ɗaga hannu a sallah a addu'a sun kai haddin mutawatir sun kai matakin hadisan da ake ce ma hadisai mutawatir wanda idan ce hadisi ya kai matakin mutawatir ka buƙatar bincike ya inganta ko bai inganta ba <clears throat> so akwai hadisai da dama wanda suka zo suka yi ishara akan cewa ana daga hannuwa a lokacin da ake addu'a amma daga hannuwan ana hada ana ana roƙon Allah ne da tafukan hannu sannan kuma mutum zai haɗe su ya daga su su zo setin kafadin shi to sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala abin da yake so ya roƙi Allah idan ya gama sai ya sabke hannuwansa hadisin a shafi fuska hadisi ne wanda yake bai inganta ba da ba a shafar fuska bayan an gama addu'a balle a shafi kirji ko a shafi sauran jiki wannan da yana daga cikin kuskure da masu addu'a suke sannan wasu malamai suna ganin babu laifi mutum ya yin ishara da hannu ɗaya ɗan yatsa ɗaya na hannun dama wannan sabbaba wannan kuma idan ya haka yana nuna cewa yana roƙon Allah wanda yake shi kaɗai shi ne abin bauta kuma ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan yi addu'a a haka galibi kuma yakan yi haka a huɗubarsa ta juma'a idan zai yi addu'a to hannu ɗaya yake ɗaga yana yana ishara da ɗan yatsa guda ɗaya yana roƙon Allah a haka har ma malam sadiq al-minshawi a littafin sa aqba'ul musallina ya kawo cewa yana daga cikin kuskuren da limamai suke yi a sallar juma'a in za su yi hudu ba su yi haka in dai akan mumbari ne yace don manzon Allah baya haka idan zai yi hudu ba idan zai yi addu'a akan mumbari a sallar juma'a to yana yana ishara da ɗan yatsa guda ɗaya mun fahimta to wannan shi ne abin da wannan hadisi yake karantar da mu ƙala wa haddisini an malikin an yahya ibn sa'idin an sa'id ibn musayyif kana ya kulu inna rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi min ba'dihi wa qala bi yadayhi nahwa as-sama'i farafa'ahuma imamu malik ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa yahya ibn sa'id shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn musayyif cewa kada ya ƙulu shi sa'id ibn musayyif ya kasance yana cewa inna rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi lalle mutum akan daga darajar shi a wajen Allah gobe kiyama bi du'a'i waladihi saboda addu'ar ɗansa min ba'dihi wanda ya mutu ya bari a duniya mana mutum ya mutu sai ya bar ɗa to idan ɗan nan yayi addu'a wannan addu'ar tana sawa a ɗaga darajar wannan mutum daga matsayin da yake a lokacin da ya addu'a lokacin da ya faɗa haka shi sai da ibn musayyif waƙala nan waƙala ai ma'anarsa a share biya da dai sai ya nuni da hannuwansa na hawar sama ya nuna saba. farafa kuma yana daga hannun sama yana nuna masu cewa ana daga darajar mutum ta sama kenan daga inda take mun fahimta wannan hadisin yana nuna mana tasirin addu'a musamman addu'ar da ɗaye ma mahaifinsa wanda ya rasu ko mahaifiya wannan addu'ar tana zama sababin a ɗaga darajar shi a wurin Allah mai girma da ɗaukaka ashe kenan wannan hadisin yana nuna mana ita addu'a ibada ce wadda mutum zai iya yi ma wani domin ka ganin wani ne ake ma addu'a da haka addu'a ba lalle mutum ya yi kansa shi kaɗai ba a addu'a mutum yana iya ma wani addu'a wannan ma wanda baya zuriya gaba ɗaya ya rasu kamar iyaye mun san muhimmancin addu'ar ‘ya'ya ga iyayensu a wani hadisi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna cewa daga cikin abubuwa uku wanda suke amfanar ɗan adam bayan ya mutu akwai addu'ar ɗa ga iyayensa a wancan hadisin sai ya ce awwaladun salihun ya da ulahu ko da na kwarai wanda yake masa addu'a wannan sai malamai suke cewa ya nuna cewa ɗa na kwarai wanda su za ta yi tasiri ga mahaifi ko mahaifiya sai ɗan da iyayensu su suka bashi wannan tarbiyyar amma idan ba iyaye idan iyaye ba su bashi irin wannan tarbiyyar ba shi da yaron yayi gandakacar ne ya je ya nemi karatunsa ya samu tarbiyyarsa a wani wuri ba wurin iyaye ba suka ce in yi addu'ar addu'ar za ta je amma ba kamar ta wanda iyayensa suka koya masa wannan aikin ba kaga wannan sai yake nuna mana muhimmancin iyaye su kula da tarbiyyar yara wannan hadisin a nan ciki idan mun kalle da kyau za mu ga ya tsaya kan sa'id ibn musayyib ko ba haka ba ya tsaya kan sa'id ibn musayyib kamar shi ne ya yi maganar ibn albar al-numari sai yake cewa haza la yuduraku bin ra'ayi irin wannan maganar bai yiwa mutum ya faɗe ta a kan fahimtarsa dole sai da nasi domin abin da za a ce Allah yana yi ko ana yi a rayuwa ta barzaku wanda mutum bai je ya gani ba ba ka yin ijtihadi ka ce ga abin da za a nan dole sai nasi ya zo ya fara da haka ire-iren waɗannan maganganun a wurin malaman hadisi suna kallon su hadisai ne marfu'ai lalle wannan maganar an jiyo ta ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to sai ce wa qad jaa bi sanadin jayyid yazo kuma da yazo hadisi wanda yake ingantacce hadisin Abu Huraira marfu'an ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin abin da yake cewa innal mu'mina la yurfa'u darajata fil jannati fa yaqulu ya rabbi bima hadha fa yaqulu lahu bi du'a'i waladika min ba'dika wa fi ibinika. A'a, ibnika a manzon Allah ya ce mumini ana daga daraja shi a aljanna sai kawai da an dauke daga wannan mataki na aljanna an kai shi mataki na gaba fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji bi mahaza mene kuma aka daga ta fa yaqulu lahu sai a ce mashi bi du'a waladika min ba'dika addu'ar da ɗanka ya yi maka ne wanda ka baro a duniya ne aka daga ka? a wata ruwa ya ce bistighfari ibnika an maka haka ne da istighfarin da ɗanka yake maka ashe ga addu'a tana yin amfani har ga wanda yake mamaci don haka waɗanda iyayensu suka rasu to ana sun su gaba da yi musu addu'a har su masu rasu domin wannan addu'ar tana yin tasiri ga ainihin mamata wanda suka rasu sannan addu’a kuma ga mamaci ba ta tsaya kan mahaifi da ɗa ba duk wanda ya wani mamaci addu’a to wannan addu’ar ta kance masa kuma ta kan yi tasiri gare shi ƙala wa haddasa an malikin an hishami ibn urwata an abihi an na inna ma unzilar habihi da aya wala ta jihar bi salatika wala tu biha wabtaji bai na zalika sabila fi du'a'i qala yahya wasu ila malikun ali du'a'i fi salati maktuba Baƙala qala la ba'sa bid du'a'i fiha imam malik ya karbo wannan hadisin a wurin malamin hisham ibn urwa an abihi shi kuma ya karbo wurin mahaifinsa shine urwa ɗan zubairu annahu qala urwa yace inna ma unzilat hadhihi al-aya wannan ayar aya ta da goma a cikin suratul isra'i fadan Allah ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaji baina zalika sabila Allah ya ce wala tajhar bi salatika ka bayyanar da sallarka nan sallarka wasu malamai suka ce addu'a ake nufi wasu kuma suka ce karatu a cikin sallah kamar yadda za mu gani karka bayyanar da addu'ar ka kai zaman to kana addu'a kana yi da ƙarfi sannan wala tu kar kuma ka ɓoye sai Allah ya ce wala wabtaji baina zalika sabila sai dai kai tsaka tsakiya tsakanin bayyanawa da kuma asirtawa mun fahimta to sai shi urwa ɗan zubairu yake cewa wannan ayar ta fi du'a'i tana magana ne akan addu'a tana magana ne akan addu'a mun fahimta su wannan hadisin anan shi ma za mu ga hadisi ne mursa? domin hadisin ya tsaya daga kan urwa ɗan zubairu ko haka kuma duka ruwayoyin muwadda suka zo da shi da wannan ruwaya haka a mursal amma imamul bukhari ya daga wannan hadisin ta hanyar hisham an abihi an aisha daga aisha qalat aisha tace unzila zalika fi du'a wannan ta sauka akan addu'a mun gane ta sauka akan addu'a to idan mun ce addu'a kaga addu'a ya tana da ma'anar sallah ku haka wadansu malamai suka ce sallah ake nufi shi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda abinda yake cewa shine nazalat wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muktafin bi makkata kana idza salla bi ashabihi rafa'a sautahu bil qur'an fai za su bi al-mushrikuna sabbul qur'ana wa man anzalahu wa man jaa bihi fa qala Allah ta'ala li nabiyhi wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtagi baina zalika sabila Abdullahi da Abbas yace wannan ayar a Makka ta sabka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah sallar da ake karatu a bayyane yodan idan yana karatu da ƙarfi kafiran maka in suka ji wannan karatun na alƙur'ani sai su zagi alƙur'ani su zagi wanda ya saukar da alƙur'ani shine Allah ko sannan kuma su zagi wanda aka saukar mawa shine manzon Allah idan kuma yazo yana sallah eh, eh, eh, to wannan sai sa manzon Allah sai dinga ɓoye karatun alƙur'ani sai in yana cikin sahabbai sai ya bayyana to kaga lokacin da ya ɓoye karatu su sahabbai ba za su ci ba in kuma ya bayyana ga abin da kafirai su kuma za su to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan umarin cewa kar ya buɗe baki da karatunsa yadda wancan kafirin za su ci kar kuma ya ɓoye yi shi a asirce gaba ɗaya musulmi ba za su ci ba ya zai yi wabce gibe na zalika sabila ya yi tsaka-tsakiya yadda waɗancan ba za su ji ba wa amma waɗannan su ci mun fahimta to haka shi abdullahi ɗan abbas ya ce wannan shi ne ba kari kenan a fahimtar shi ba kan addu'a ba ne ba mai ta aisha tana cewa kan addu'a ne imamu ɗabari ya rinjayar da wannan magana ta abdullahi ɗan abbas cewa shi ne dalilin da ya sanya ta sabka mun gane amma shi ibn jarir yana cewa nazarat fi du'a wafaka aisha ina cewa ta sabka ne akan addu'a don haka <clears throat> idan mutum zai yi addu'a kar ya bayyana kar kuma ya asirci wata bai na zalika Safila kenan mun fahimta to idan an ce wannan ta sabka ne akan addu'a to malamai suka ce wahiyar mansu hatu in dai kan addu'a ne to a soke wannan ayar. wannan sura wannan ayar da me ya soke ta shine fadan Allah ta'ala ud'u rabbukum tadarruan wa khufyatan wa duna al-jahri min al ita yanzu wannan ita waccan ayar tana cewa ta bayyana zalika sabila tsakanin bayyanawa da asirtawa to sai aka sake, sai aka soke sura sai aka soke ayar sai yanzu Allah ce in za ku yi addu'a ku yi ta asirci don wanda kake magana kake roƙo din nan ba kurma bane ba yana ci kuma yana kusa da kai lokacin da sahabbai suka zo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ubangiji Allah nesa yake ko kusa yake yadda in za mu roƙe shi sai mun ɗaga murya ne ko ko yana kusa da ni Allah ya ba da amsa ya ce a inni qaribun ina kusa da ku ujibu da'awatad da'i idza da'a ina karba addu'ar duk wanda ya kira ni haka ba sai ka bude baki ba wanda sai yake nuna mana addu'a ana yin ta ne sirran a asirci idan zaka roki Allah ta'ala to ana son ka boye wannan addu'ar ka ya asirci ka daga hannu kana addu'ar ka ba sai ka bayyana ba mun fahimta allahumma in dai ba a wuraren da ya bayyana cewa ana bayyana addu'a ba ne kamar an zo sallar roƙon ruwa kun ga bayyana ake da wurare da inda ake bayyanawa liman a hudu ba in zai yi addu'a sai bayyana ko za a yi ko za a yi jam'in addu'a wurin da yake halatta a jam'i za a bayyana don mutane su ji su yi amin to amma idan ba a irin waɗannan wuraren ba to addu'a ana yin ta ne sirran a asirce ba a bayyanawa قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون Imam malik yake cewa balagahu labari ya zo mashi labari ya zo mashi a ibn albar yake cewa wa huwa sahihul thabitun min hadisi abdurrahman ibn abbas wa ibn abbas wa thawbana wa umama albahi wannan labarin da yake cewa ya zo mashi shi imamu malik sai ibn al-numari yake cewa eh wannan labarin tabbataccen labari ne Ina akwai hanyoyin da aka samu wannan labarin daga abdurrahman ibn abbas da kuma shi abdullahi dan abbas din da faubala da umama al-bahili duk sun roƙi wannan annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar bai yi da wancan ba ko ina ne ya kamata ya tashi eh kala ku yawa kala yahya ya ce. wasu ila malikun an tambayi imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala aka tambaye shi cewa an du'a fi salati maktuba ayi addu'a a sallar farilla mun fahimta tambayar da aka yi ma imam malik kenan a sallar farilla a yi addu'a faƙali sai imam malik ya ce la ba a du'a ifiya babu laifi ana iya yin addu'a a cikin sallah mun fahimta to a nan addu'a a cikin sallah akwai wuraren da ake yin addu'a a cikin sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisi sahihi ya ce wa an masu juj fihi du'a fa kamilun an yustijaba lakum in kun yi sujada ku yi addu'a Allah zai karba mu. Kada sujada muhalli ne na addu'a a wata ruwaya ya ce wa amma ruku shi ruku in kun yi to ku girmama sunan ubangiji ita kuma sujada ku yi addu'a wannan sai na kenan ruku'u ana yin tasbihi fa azimu fihi raf tasbihi ake a ruku'u sujada kuma ya addu'a amma wasu malamai suka ce a ruku'u ma ana iya yin addu'a domin ya tabbata manzon Allah yakan yi addu'a a cikin ruku'u kaga wuri biyu kenan sannan ga du'a'ul istiftahi addu'ar da ake in za a buɗe sallah sannan can ƙarshen tahiya ta ƙarshe akwai nan ma gaba ta yin addu'o'i shine aka tambaye imam malik yi addu'a a sallar farilla sai ya ce la ba'sa bid du'a fiha babu laifi ana iya yin addu'a a cikin sallah mun fahimta to shi abu hanifa rahimahullahu ta'ala yana cewa la yad'u illa bima fil qur'an wa illa badalat salatu yace ba a yin wata addu'a a cikin sallah illa bima fil qur'an sai addu'a da ta zo a cikin alqur'ani yace wa illa in kawo mutun yi wata addu'a ba ta cikin alqur'ani ba badalat salatu sallallahu ta'ala yace inji abu hanifa kaga wannan maganar akwai hadisai da dama wanda suka suka nuna manzon Allah yayi addu'a a cikin sallah ba ta alqur'ani ba kaga shi ba yanzu maka magana shi dalat <laughs> ko ba haka akwai akwai hadisai da dama wanda manzon Allah yayi addu'a ba ta cikin alqur'ani ba bal abinda ba su wasu malamai suka tafi akai sai suka ce in ma za a yi addu'a banda ta cikin alqur'ani in a sujjada ne saboda manzo Allah ya hana a karanta alkur'ani a cikin sujjada al'aula abin da ya fi dacewa ga wanda zai yi addu'a cikin sallah yayi yi ya koyi addu'o'in da manzo Allah ya a cikin sallah shi a sujjada addu'o'in da manzo Allah ya a tahiyar ƙarshe addu'o'in da ya koya koyar a to idan mutum yayi wannan yayi yi ba zai ci karo da maganar wani malami ya ce abin da ya ba daidai ba ne ba amma duk wanda kai saba ma wannan tsarin to sai ka samu malamin da ya ce wannan abin ba daidai ba ne ba amma in kai wannan to shi kenan ka yi tiyaɗi a mutum zai ce to ai shi bukatunsa kaza kaza duk bukatar ka kowace iri ce in ka bi waɗannan addu'o'in na manzon Allah sai ka samu wanda za ta yi munasaba da bukatar ka sai ka yi amfani da ita mun fahimta sai kai amfani da ita to in banda alqunut na na na na alqunut nazila da ana alqunuti na wani abu wanda ya faru to shi wannan kaga za ku yi ne daidai da bukatun ku. ba lalle ne manzan Allah ya zama tuya idan ta ba amma manzan Allah ya ba da damar ana yi yin haka kaga mun zai za a na nazil ai dole sai an shigo da kinnafas zamanin manzo Allah babu su kun gane to sai an yi taka tsantsan sallah ba abin wasa ba ce domin wani sai ka je yana kunutun ma yana shigowa da wani yare bai dace ba a ji wani limami yana kunutu yana cewa kin na fiye to na kuma aka samu wannan kalmar turanci ne shin su Nafas ba su da suna da larabci sallah da larabci ake yin ta ba a shigo da wani yare cikin sallah <laughs> Allah sarki <laughs> Allah sarki wato shi sanya alqunut na eh <laughs> Allah ba mu yi kun yara wala sai ka sa gane wani kuma ya zo yana kunuti yanzu ana kunuti amma ya zo yana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil hasana ta wa na azaban da ka bari sai kai sallama sai kai wannan adda, yanzu ba ita ake yi ba shi fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam directly in yana alkunuci wani ba sai ka ji sai ya fara salatin annabi yayi kaza yayi kaza duk ba a wannan alkunuci inda na nazin inda na alƙunutun na wazin ne manzan Allah da ya zo yana yi musu walid ibn walid me yake cewa Allahumma wani da ibn walid kawai shi ne ya Allah ka tseratar da wani dan wani Allahumma anjil mustazafina min al min al min al mu'minina Allah ka tseratar nan kawai sai ya rubu to ita haka ita ake yin ta haka ita haka ake yin ta yau yawa kawai ba sai ka tsaya waɗansu biye-biye ba amma yanzu sai ka ji liman ya kwaso addu'o'i waɗanda ba su da munasaba da abin da ba aka ce a a kai ita shigowa da su Allah sau su da haka babu laifi ana yin addu'a a cikin sallah akwai wuraren da ake addu'a قال ni عن malikin annahu balagahu. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yadda ufa ya kul allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbul masakin wa idza aradta fil nas fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftuni imam malik yace labari ya zo mashi mun shayin magana kan wannan imam malik yace labari ya zo mashi a cikin muwadda akwai irin su wanda ibn albar al-numari ya bi su ɗaya bayan ɗaya mafi yawancinsu an tabbatar da cewa akwai isnadin da suka isa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik yake cewa labari ya zo mishi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a yana roƙon Allah fi'ilal khairat aikata ayyuka na yana roƙon Allah ya Allah ka bani ikon aikata ayyuka na alkhairi in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ayyuka na alkhairi waɗanne ne ayyuka na alkhairi su ne al-ma'amurat ayyukan da Allah ya umarni a yi watarkan munkarat ya Allah ka azurta ni da barin abubuwan da baka su ai almanhiyat su kuma na abubuwan da aka hana wa hubbal masakin ya Allah ka sanya mani san miskinai to san miskinai kaga ai shi ma yana cikin ayyuka na kwarai amma saboda muhimmancin shi sai manzo Allah ya fito da shi shi Allah ya sanya mai son miskinai an ce miskini ba ana nufin wanda yake da nakasa a halitta ba ana nufin wanda baya da shi miskin wanda baya da shi wanda suke masu rauni a cikin al'umma da Allah yana roƙon Allah ya sanya mai son su kare zamanto yana kyamar su kare zamanto yana girman kai a kansu da haka duk in ka je wajen manzon Allah irin su ne za ka gani gaba gaba shi ya sanya ma manyan kafare suka zo wata rana suka ce wa manzon Allah ni ya kore su sannan su za zo su ji bayanin shi manzon Allah ya nufin ya kore su ce kar su zo dan wannan manyan su zo su ji magana Allah ya hana wata rana ɗin ba ya zo yana magana da su sai ga abda ɗan ummi maktumin ya to shi kuma makaho sai manzan Allah ya daure ba bai ji daɗi da ya zo ba ya yana magana da manyan mutane shi kuma zai zo sai da Allah ya saukar da a to manzan Allah yana son irin waɗannan mutane ne wannan yana nuna halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mutum ne mai tawaru kwarai da gaske manzan Allah ya ɗauki rayuwa da sauki da haka waɗannan miskinai kullum su ne gaban su abu huraira allah ya ƙara musu yadda duk miskine ne ba su da shi amma ɗan yasir ba ammar ba musab ibn umar da ya bar duniya an rasa malik kafan da za a rufe shi sai waɗan guntun zane aka samu bai rufe shi ba idan an jawo an rufe wajen ƙawahuwa sai kan shi ya fito sai a jawo a rufe wajen kai sai ƙawahuwa su fito aka faɗa wa manzan Allah ga fa halin da ake ciki manzan Allah ya ce ku rufe wajen kan kawahuwan a samu ciyawa a samu ciyawa a rufe haka aka saka shi kabari likafani wannan bai samu ba wanda zai tafi da shi lafiya to kaga cikin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayuwa to duk kuma musulmi na kwarai haka ya kamata ya zama idan Allah ya baka daukaka a duniya kar ka kyamaci mutane wani sai ga dace yana cikin mutane yanzu da ya samu wani mukami shi kenan sai ga ya kaurace musu sallah ma sai ya canza masallaci ya canza abokan hira ya canza masu wanda yake mu'amala da su wannan ba daidai ba ne ba to manzo Allah yana roƙon Allah ta'ala ya sanya mai son miski ne wa idza aratta fi nasi fitnatan idan ka yi nufin sabkar da wata fitina cikin mutane faƙbirni ka gaira maftunin ce to Allah ne ka ɗauke ni gaira maftunin ba tare da wannan fitinar ta shafi ni ba haka manzo Allah yake wannan addu'ar Wafihi fihi isharatun ila talabil afiyati wa istidamatil salamati ila husnil khatima a cikin wannan addu'ar ta manzan Allah yana ishara zuwa ga neman zaman lafiya da zama cikin aminci har zuwa ƙarshen rayuwa roman da Allah yake cewa in kayan nufin jeho ta fitina ka ɗauki ba tare da wannan fitinar ta shafe ni ba da aka zaman lafiya zama a yanayi cikin aminci ba fitintunu wannan wani abin alkhairi ne wanda manzo Allah yake fatan rayuwarsu ta kasance a kuma Allah ya karba masa wannan addu'ar har ya bar duniya fitintunu ba shigo wa al'umma ba shigo wa musulunci ba amma sai na Abubakar yana hawa mai aka fare sai waɗannan su ce sun yi radda waɗannan su ce su ma annabawa ne wannan su kaza wannan su kaza aka aka dinga wannan yaƙe yaƙe ya gama mulkin sa haka Umar ya zo shi kashe shi ma aka tun daga nan sai fitina ta buɗe wa musulunci in an magance wannan sai waccan ta buɗe can wurin in an toshe nan wurin sai kuma wata buɗe nan wurin har ila yau innan da muke magana haka ake ta tafiya tuntunu ga su nan kullum ƙaruwa suke a cikin al'umma Allah ya tsare mu da haka wannan tana daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yi qala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ma da'in yad'u ila huda illa kana lahu mithlu ajri man ittaba'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ma min da'in yad'u ila dalalatin illa kana alayhi mithlu awzarihim la yanqusu zalika min awzarihim shay'an imam malik Allah ya ƙara masa yarda yace labari ya zo masa labari ya zo masa shi ma wannan labarin da ya zo wa imamu malik ya zo masa ya inganta ta hanyoyi da dama daga ciki ya inganta ta hanyar sayan na abu huraira da kuma jarir wa gairi ma da waɗansu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min da'in ya da'u ila kuda babu wani mai kira wanda yake kira zuwa ga shirya wanda yake kiran mutane zuwa ga shirya illa kana lahu mithlu ajri man ittaba'ahu face sai ya kasance yana da lada kwatankwacin ladar wanda duk ya bi shi cikin wannan shirya da ya kira mutane zuwa ga shari'a sawa ittada'ahu aw sabaqa ilayhi duk ɗaya ne shi ya fara wannan kiran koko a wanda ya riga rigaye shi da aka duk wanda ya kira zuwa ga tafarkin Allah zuwa ga wata hanya ta shirya ya kira mutane suka bi shi to in suka aikata wannan shiryar yana da lada kwatankwacin ladarsu mun fahimta shi ya sa za mu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk abin da wani musulmi ya yi sai manzo Allah ya samu kamashin wannan ladi kowai wannan kuma sai yake nuna fifikon magabata akan na bayansu salaf da khalaf wannan salaf afdalu min al-khalaf saboda duk wannan kamasho din su ake samun shi su ne suke samun zai mamalin muke ta cewa wannan karatun da muke mamalin yanzu yana samun kamar shi to ka kalli yadda abu yake expanding imam malik ibn anas yana cikin sa ana wannan karatun lada tana ce masa duk inda za a karanta wanda lada tana ce mishi duk inda wani zai saurari karatun da aka yi din ma na muwadda sai lada ta je wa imam malik waɗannan manyan littafai na fiƙi da aka rubuta wanda ake cewa littafan mazhabin malikiya daga yana suka ɗauko daga karatun maluku ne duk wannan ko littafin iziya aka zo ana karatu lada tana je wa maluku domin shi fatoyinsa ne aka ɗauko aka saka a cikin littafi to wani malami ne zai zo daga baya ya samu irin wannan daraja babu kaga wannan yana nufi fifikun su akan yan baya sannan manzan Allah ya ce layin kusu zalika min ujurihim shay'an ba wanda za a taba ladarsa ko ba za a taba ta malamin ba ba za a taba ta wanda ya bi shi din ba ba wanda za a taba ladar shi kowa ladar shi tana nan cikakka sai kuma ya ce wa man da wa ma min da'in yad'u ila dalalatin babu kuma wani mai kira wanda zai kira mutane zuwa ga banna illa kana alaihi mithla auzarihim face ya kasance yana da lahada, ko yana da zunubi irin na waɗanda suka bi shi dinnan. shi ma kuma layan usu zalika min auzarihim shay'an ba a taba na kowa ba wanda za a taba zunubin su kowa nashi za a bashi idan mutum ya zo ya fara aikata wata banda mutane suka gani a wurinsa suka yi koyi da shi to duk waɗanda suka yi koyi da shi suka aikata wannan aikin na ɓanna to sai ya samu kamashu a ciki sai ya samu kamashu shi ya sanya yake da haɗari mutum ya zo ya ƙirƙiri wani abu na ɓanna ya fara ya zama shi ya fara sunanta wannan aikin yana da haɗari musamman a wannan zamanin namunan yanzu wanda abin ajin shaki yanzu masu hawa social media ɗin da su maganganu na rashin mutunci sai abinda bai tace ba suna yada banna a ciki abinda suke mantawa wannan abinda suke yi ana documentin ɗin shi ana documentin ɗin shi so sai mutum ya zo ya mutu yana nan yana yawo yana nan yana yawo a social media yana nan yana yawo bayan shekara ɗari ana iya retrieving din shi a dauko kuma a sake gani sai kuma ka riga ka mutu yasa waɗansu in sun mutu sai ka ji dangi suna cewa da Allah a taimaka duk wani bidiyo da ya a cire Stulet. Shi ne ya kamata kar yayi ba wai in ya mutu ba ana zuwa ana roƙon mutane cewa kar a kunna a gani kaga wannan kuskure ne amma yawanci saboda shirin ya riga yarin jaye su ba sa damuwa da irin wannan ba su kula wani kuma za ka zo ka yanzu akwai yiwuwar ka shiri lokacin da ka zama na kirki kuma za ka dinga jin haushin wannan abin da kai sannan kuma yana nan za a dinga jawo shi ana nuna za a dinga jawo shi ana nuna sannan kuma yanzu bannan nan kun ga saurin yaduwa ba kada abu mai saurin yaduwa a duniyar nan yanzu kamar yanzu wani zai zo zana ya banne shi kafin ka ce kobo ta kara da duniya ta kara da duniya saboda wannan ya gani ya yada wannan ya gani ya yada sai a ta yadawa sai a ta yadawa har wai su abin birgewa ne wurin su wai su a ce mutum yana da falowa miliyan kaza ina amfanin kana banna mutane miliyoyi suna binka me amfanin wannan miliyoyin mutanen kai fa ba abin alheri kake shukawa ba kai ka san banna kake yada banna kake shukawa amma kana alfaharin mutane miliyan kaza suna bin ka mutane ina amfanin mutane miliyan kaza da suke bin kana yada banna Allah ya shirya da mu da haka wannan kafafe na social media sun ba da dama Allah mutane suna ta yin banna Allah ya tsare mu shi yasa malamai suke cewa ita kaifi biyu ce ya danganta ga yadda mutum ya yi amfani da ita in mutum ya yi amfani da ita ta hanya mai kyau to alherin da za a samu yana da yawa man da ila khairi kamar da maza Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi yanzu nan ba karatu ne muke yi ba ana ɗauka wannan karatun da muke Allah da ikonsa Allah kaɗai san iya inda zai ce Allah kaɗai sun yayin da zai ce amma wanda ya ɗauka ya yara ɗin nan ta haka mashin nashi ne sannan wani shi ma zai ɗauka ya yada wani zai ɗauka shi ma ya yada haka abin yake wannan yada wannan yada sai ga yana ana ta yaduwa sai ga yana ta yaduwa wannan duk wanda ya kalla ya amfana wannan ka wannan alherin sai ya dawo ma wanda ya wanda ya aiki to kaga wannan shine abin alkhairin da ya kamata a ce matasan mu suna yi amma sai suka bige suna tabanna suna sauransu shi ya sanya idan abu ya zo da ma kuɗi suke samu da ita yanzu ita social media din da ta zo waɗanda suke da wayewa ni suka sai suka zai suka yi abubuwan da suka amfana wanda ya facebook ɗin nan matashi ne lokacin da ya gama jami'a ne intanet ta zo sai ga to shi wace hanya zai bi ya amfana wace hanya zai bi ya amfanar da kanshi da wannan sabon tsari wanda ya zo kamar wasa sai gashi ya zo ya wannan facebook kamun ka ce kobo ya zama miloniya ya sa za ga wanda suke rubutu a kan rayuwar shi ba accidental miloniya suke ce shi ba accident ya zama miloniya a to <laughs> to to su wai matasan su ba su irin wannan innovations din sai kai kullum ka yada banna <laughs> Allah zai yi ji da falawa alawa hadisun yi an malikin annahu balagahu anna abdullahi umar kara allahumma ji'alni min a'immatil muttaqina imam malik ya ce labari ya zo mashi cewa malam amma abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yana addu'a yana cewa Allahumma ja'alni min a'immatin muttaqin ya Allah ka sanya ni in zama jagora na masu takawa in zama jagora ko shugaba a cikin masu takawa shine ibnu bar an-numari yake cewa Abdullahi dan Umar yana ɗauko wannan ne daga faɗin Allah ta'ala waje annalin mutaki na imama a suratun furkan mun fahimta bai za ka na imaman filhairi ka na lahu ajirhu wa ajiru mani ita dabihi to idan ya zama shugaba ga masu tsoron Allah shugaba a alkhairi kaga duk wanda suke bin sa yana samun kamashin ladarsu haka wanda ya zama shugaba na masu tsoron Allah shugaba na masu imani ya jagorance su ya koyar da su waɗansu ayyuka na alkhairi da wannan shugabancin nashi to suna da yana da sakamako irin na abin ga na wanda suka yi koyi da shi yake roƙon Allah ta'ala ya sanya shi ya zama shugaba a cikin masu tsoron Allah Wannan ya sanya malamai suke cewa neman shugabanci manzo Allah ya hana ya hana neman shugabanci waɗansu sahabbai irin su abuzar sun nemi shugabanci manzan Allah ya taka musu birki ya hana su ce kada su kuskura su amshi mulki ke shugabanci amma shugabanci a addini shugabanci na addini to wannan manzan Allah bai hana ba wani ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da lahi ka sanya ni in zama Limaminsu. su ce ce ta imamu kai kai ne Limaminsu. kaga ya roƙa ko manzon Allah ya bashi to duk inda wani shugabanci ne wanda ya shafi addini in ka cancanta malamai suka ce wannan babu laifi ka fito ka ce a baka dan manzon Allah bai hana ba amma shugabanci wanda ba na addini ba wanda shine manzon Allah ya hana mutum ya nema amma ko shi malamai na addini wanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi siyasa ta addini da tsari na shugabanci suka ce idan al'amura sun lalace kai kuma ya zamanto cewa kana ganin kana da kafasiti na in kayi shugabancin nan ko da cikin ɓanna dubu ce za ka iya cire ɓanna ɗaya to babu laifi ka iya nema amma wanda zai nema ba da wannan niyyar ba shi kawai manufarsa dai ya yi shugabanci to irin wannan allah ya kan bashi da wannan shugabanci kuma shugabancin ya galabaice shi ya zama tuyarin jayar shi ya kasa sayinsa ya sa da yawa shugabanniyan sai ga suna ta wahala saboda ba su da kyakkyawan niyya ba su da kyakkyawan manufa a kan shugabancin saboda demokuraɗiyya ta zo shugabancin ya kowawa kamar na saidawa yanzu a jihar kaduna ina ji za su yi zaben lokal government amma sai ake cewa a wata jam'iyya wanda zai tsaya takarar chairman sai ya sai fom naira miliyan biyu naira miliyan biyu to yanzu kai za ka yi takarar ma ka ciro naira miliyan biyu ka bada an zaɓe ka to wannan miliyan biyu ɗin da ka bada da wace manufa ka bada ta kawai sai ka cire naira miliyan biyu daga aljuma ka bada don ka samu damar da za ka yi mutane aiki a akwai alamar tambaya ko Su waɗansu sai suka ɗauki abin kamar yadda ka san investment in saka miliyan biyu to shi kenan zan ci ni ma san mai da miliyan biyu ta hamma in ci ba. in saka miliyan ɗari zan ci zan mai do kuɗi na har in ci riba sosai shugabanci ya koma kamar kayan saidawa to shi kuma dama da zara an ba wanda bai cancanta ba idza usnida al-amru ila ghairi ahli ahli fantazir sa kamar da manzo Allah ya ce da zara an jibinta abu ga wanda ba ahalin sa bane ba wannan alama ce ma tashin duniya to ka kalli yadda yadda tsarin yake yanzu sai mutum ya zo ya zama gwamna ba ruwansa da cancanta abinda zai fara cewa suwa suka yi mana aiki ewa ne ya bada gudunmuwa to a tura shi ministry kaza ya cancanta bai cancanta ba kawai da an tura shi wani ba yayi wahala to shi ma a dan bashi wuri kaza to wanda ya san din cewa wani yayi wahala kaga ana nufin ya je ya bai da wahala da yake nan ko وحدثني عن مالك Anna بلغه darda, أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت الأيون wa garat an wa anta hayyu wa anta al-hayyul qayyum imam yace labari ya zo mashi cewa abd darda ya yaqumu min jawfil layl yana tashi tsakar dare shi abd darda fa yaqulu sai yace namatil uyun idanuwa sun yi bacci idanuwa sun yi bacci idanuwan mutane kenan wa zaratin nujum taurari sun fadi taurari sun fadi wasu akwai taurarin da suke faduwa kamun alfijir yake to yanzu wani taurarin za a gan shi yana sama amma can wajen ƙarfe biyu ko ƙarfe uku sai ka neme ka rasa ya fadi to shi ne garatin nujum taurari sun fadi ga idanuwan mutane duk sun kwanta sun yi bacci taurari ma da ke sama su ma sun fadi amma wa antal hayyul qayyum amma kai Allah kai ne rayi tsayayye la ta'khudhu sinatun wala nawm yanjadi bai kama shi balle bacci kaga cikin wannan akwai kirari ga ubangiji Allah ko ba haka ba ka nuna mutane ga baki ɗayansu suna da rauni kuma su fararru ne sannan su ba su kai darajar da za a iya bauta musu ba saboda suna da wani nau'i na nakasu shi ne dare yanzu sun kwanta sun yi bacci kaga ga wanda zai kwanta ya bacci ai bai cancanci ya zama ubangiji ba taurari da hasken su ma sun faɗi ba cancanci bauta musu ba kenan kamar yadda annabi ibrahim ya yi da'awar ya yi siyasar da'awa ko ya ce musu ma shugaban wanda yake bauta mawa suna faɗuwa ya ce ne la'uhibbul afilin ya nuna musu cewa to wannan indi har za a ce yanzu akwai shi kuma an jima babu shi bai cancanci ya zama abin bauta ba yana da rauni ke da ko bai san shi ba shi zai bauta mawa ba to kada sai kake ma ubangiji ta'ala irin wannan kirarin sai kace to amma shi Allah shi ne alhayyu alqayyum ay la yazulu wanda baya bushewa sannan alƙayyum shine wanda yake tsayayye ai qayyumus samawati wal ardi ai adda'im hukmuhu fihima wanda shine tsayayye shike da hukunci shike jujjuya su da'iman har abadan abada to shine Allah ta'ala mun fahimta wannan sai yake nuna mana cewa yana daga cikin ladabin addu'a idan mutum zai yi addu'a ya yaba Allah mai girma da ɗaukaka ya masa kirari da sunayensa kyawawa da kuma siffofinsa maɗaukaka ana son idan mutum zai yi addu'a ya fara gabatar da wannan ka kawai kana daga hannu ka ce ya Allah a bani kaza a bani kaza a'a fare ma Allah kirari fare yabo ga Allah ka gwada Allah shi ne mai yi ba wani wanda ke yi sai shi ka gwada Allah shi ne yake fitar da wanda yake cikin kunci ba mai iyawa sai shi ka gwada Allah shi ne yake jarabtar mutane kuma shi ne yake ɗauke musu jarabawa to kai ma Allah irin wannan yaban sai ka biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to in kai wannan sai ka roƙi Allah mai girma da ɗaukaka wannan shi ne ladabin addu'a shi yasa za mu ga a waɗansu hadisai za mu gani nan gaba wani mutum ya zo a mutocin baya ku? wani ya Allah kirari hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fihi kama yi hibbu rabbuna wa yarda wanda Allah ce ya ga mala'iku suna rige-rige waye zai rubuta ladar saboda yaban ya kai yabo yaban ya kai yabo to ana sa a yabi Allah mai girma da dukaka idan an yabe shi sannan a biyo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai a faɗi bukatu shi ya sanya a yi ga ko ko mutane wanda ake jema da bukatu ko wanda da an je mai kai wa'azi ma bai baka amma da ka mashi kirari sai ya dauka ya baka wani ɗan siyasa wani malami ya je wurin shi da wata bukata to lokacin ma da ya je gidan ya cika saboda abuja yake ya zo ya cika malamin nan da ya ta kusa ya ta kutsawa da yana son ya gani su yi magana to sai cikin ordinary ɗin shi wannan ɗan siyasa sai wani ya hango shi kawai shi ba sai ba wake ce to shi wannan malami ce ai wannan wuri ba irin da su sai ya je ya jawo shi arga ta malam suna sai su koma ya ce malam lahiya ce wallahi ina son ganin ne ce saboda akwai wata bukata mai muhimmanci dole sai na ina dai bukata in gan ya ce ya san da zuwa ka ya ce a ya ce to gaskiya malam nan wurin ba irin wurin ku bane wa gaskiya ni ina baka shawara a dai sake wata channel din ka kokari ƙoƙari dai ku yi magana baka appointment ya gaya maka kila inda za ku amma dai wannan wuri ga 'yan iska ga 'yan daba ga 'yan ƙauraye ga 'yan wane ne kuma ga wala sai kamar abin bai yi ba ya ce mashi to ko sannan na biyu alamalin ko ka tambaye shi a nan da zai baka in ma wani abu ka zo nema wata gudunmawa na masu kaji nema ce wallah ba zai bada ba saboda a nan <laughs> ba irin ku ake ba a nan ba nan sai kayi sai kayi a sai kayi abinda bai dace ba za a ka ne ya dai ta kwatanta ma shi ya ce amma malam bari ga gani ya ja shi suka dan je kusa da shi <laughs> sai wannan ya zo wani sai ya zo ya yi zazzage zazzage ya yi kaza ya yi abubuwa da cin mutunci ya ɗauka a bashi su kuma da za ka iya haka eh, <laughs> shi wadda ya ji a sallama zai yi huhu a sallama <laughs> ne to kaga mutum kenan ba sai ka bai kirari ka gwarzanta shi to sai ji daɗin ya ɗauka ya baka to Allah ta'ala yana son ka yabe shi kuma Allah ya cancanci a yabe shi to in ka yabe shi ka yabe shi yana cikin ladubban da zai sanya Allah ta'ala ya karba addu'arka amma da ka da ka dira kawai ka faɗi bukatarka to Allah bai cika karba wannan addu'ar ba wannan yana daga cikin ladabin addu'a wanda yake mai matukar muhimmanci wannan shine abin da Imam da ya tara a wannan babin ya karantar da mu yadda ake addu'a a aikace da kuma wani sashe na ladubba din a ganin kuma anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan babi na gaba wanda zai magana akan hana sallah da aka yi bayan sallah asuba da kuma bayan sallah la'asar insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dadai inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi wani baki da wa alaikum salam na'am eh Ai hmm. eh, addu'a ta Allah ya gafarta mu shine istighfar a ce a roki Allah ya musu gafara kaga wannan istighfari addu'a kuma a roki Allah ya sanya 'yan aljanna a roki Allah ya lota kabarin su a roki Allah ta'ala ya haska kabarin su kaga wannan addu'a ce wata ruwa ta zo da addu'a wata ruwa ta ambaci istighfari irin wannan in ya zo a haka malamai haɗe suke wani na wani lokaci ya adda wani lokaci kuma ya masu istiga a roƙa masu gafara Allah shi ya ce Allah ya ji Allah ya gafarta wa mahaifina Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa Allah ya kankare zunubansa Allah ya kauda kai daga kurakuran shi wannan dai istighfari ne to duka wannan biyun ana son da ya dinga yi iyayensa ya roƙa masa addu'a ta ta kyakkyawar makoma sannan ya roƙa musu gafarar zunubai hmm. Allah ya samu dace to a kira sallah sai mu addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله anan za mu tsaya insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da ubangiji ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladai inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafi mana baki ɗaya halin da ƙasar mu take ciki muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayen mu ba sai da rahama da kuma tausansa wannan ta'addanci da yake gudana a cikinmu Allah ka kawo mana ƙarshensa Allah ka nuna mana ƙarshensa ba don halayenmu ba sai don rahamarka da kuma tausanka waɗannan miyagun mutane masu ta'addancin nan Allah ka yi mana maganinsu Allah ka mai da mugun nufinsu a kan kansu Allah muna roƙonka karka ba su nasara akan kan manufofinsu kamar yadda za ku lura za ga mutanen nan kullum ƙara abubuwan su ƙara wayewa suke da kuma ci gaba za mu ce ke nan. <laughs> domin yanzu kun ga Allah ne. yanzu kun ga suna ta magana su yanzu sun shigo social media za su yi saƙo su ma su turu don liturji yanzu sai saƙonni yake yana ta turowa yanzu ya kai ga hotuna ma suke yi da kuɗi sai ga tarin kuɗi gaban su suna nuna wanda wannan duk yana fa hanya ce ta shedan sai ya ƙara jawo waɗansu shi yasa kullum abinda manazarta suke cewa wannan abin idan yana buɗawa, har ya zama to yanzu waɗansu wanda ba wannan layin suke ba yanzu ya zama to su ma suna shiga ciki to abin fa yana ƙara murɗewa ne kuma yana ƙara ɗaukar wani sabon salo wanda faɗa da abin zai zamanto abu mai wahala ƙwarai da gaske shi yasa abin yana da tashin hankali ƙwarai amma dai mu dogara ga Allah mai girma da ɗaukaka mai ta addu'a Allah ya watsa aniyar mutanen nan ya lalata mugun nufinsu akan al'umma Allah ka mai da mugun nufinsu akan kansu ya Allah Allah ka haɗa faɗa tsakaninsu su ta kashe junansu kamar yadda kwanan nan aka ce an yi faɗa tsakaninsu an kashe wajen mutane talatin ko wani abu kamar haka ne to allah kai ta haɗa wannan faɗa a tsakaninsu hukumomi kuma tun daga na gwamnatin tarayya har zuwa na jihohi allah ka shirya da shugabannin nan zuwa ga ɗaukar abin da yake daidai duk matakan da za a ɗauka a kawo ƙarshen wannan ta'addanci allah ko ba sa so allah ka ɗora su a kai ka tilasta musu bin saya allah don wannan fitna ta kawo ƙarshe Allah muna roƙonka duk wani gurbi a cikin jami'an tsaro ko a cikin hukumomi wanda yake taimakawa wannan abin yana ci gaba Allah ka zare shi ka fidda shi daga layi waɗanda suke tsaye suna ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan abu Allah muna roƙonka Allah ka taimaka musu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka tsare su daga sharrin wanda zai iya musu sharri Allah ka taimake su ya Allah Allah kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci ba don halayen ba tsadar rayuwa wadda al'umma suke rayuwa a cikinta Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mu wannan al'umma Allah ka kawo mana mafita daga wannan tsadar kayan abinci da sauran kayan masarufi Allah ka karya mana farashi Allah ka maido farashi daidai da Abin da al'umma za su iya amfani don su tafi cikin aminci cikin sauƙi Allah muna roƙonka da sunayen kyawa da siffofinka madauka Allah ka yalwata mu wannan al'umma ka sanya albarka a damunanmu ka yaye mana wannan kunci wanda muke a cikinsa sannan a ƙarshe matakan da gwamnati ta ce za ta ɗauka don kawo sauƙi ma al'umma to muna ƙara kira ga gwamnati lalle akwai buƙatar ɗaukar matakan nan cikin gaggawa aboku ne za mu magana a kai abu na farko jawabin shugaban ƙasa lokacin da aka yi zanga-zanga a jawabinsa ya faɗi tsare-tsarensa na tallafi da taimakawa don mutane su samu sauƙin raɗaɗin da suke ciki cikin abubuwan da ya ambata ya ambaci waɗansu kuɗaɗe wanda ya ce an tura ma jihohi wanda kuɗin za su kai kusan darajar biliyan 500 da wani abu kusan rabin tiriliyan kenan to abin da yake da ɗaura kai shi ne yadda yanzu waɗansu gwamnoni suke fitowa suna inkarin karɓar kuɗin nan na baya-bayan ne shi ne gwamnan jihar lagos ya fito ya bayanin cewa su ba su an shi wannan kuɗi ba to kaga cikin su biyun magana wa za mu ɗauka wannan sai yake nuna kamar abin nan akwai sakaci ciki ba za mu ce ba da gaske ake ba amma dai akwai sakaci cikin abu ya kamata shugabanni su taimaka ma wannan al'umma su ji koke-koken da ake yi na talakawa ɗinnan a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka cikin gaggawa su wannan magana yana da kyau a tabbatar da shi an ba da kuɗin nan ko ba a bada ba abu na biyu gwamnati ta tarayya ta ba da bayanin cewa za ta fito da shinkafa wadda wannan shinkafa za a dinga saida ta naira dubu arba'in mai kilogram hamsin. haka suka fada amma tun daga lokacin da aka yi maganan nan har zuwa inda muke dinnan nan yau ba mu ji labarin wannan shinkafa an fito da ita an fara da to sai yaushe wannan tsarin ko shakka babu da yawa cikin manazarta sun ba da bayanin cewa in an yi haka zai taimaka wajen sabkar da farashi in dai an wadata shinkafar yadda mutane da yawa za su iya samu cikin sauƙi to ko shakka babu zai taimaka wajen sabkar farashi a kasuwanni to amma kuma har yanzu abin nan shiru kake je kamar an shuka dusa ta bahaushe to shi ma ya kamata gwamnati su yi abin nan da gaske al'umma fa tana cikin kunci al'umma tana cikin damuwa al'umman nan ta kai yau tana cin tafasa al'umma ta kai yau tana cin dissa al'umma ta kai ruwan ɗanwake wanda da can mun sani in an yi ɗanwake zubarwa ake zuba a zubarwa sukari ake sa mai sai a sha kawon matsayin kunu ko wani abu kamar haka to ga al'ummar da ta ke wannan halin a tana cikin damuwa tana cikin kunci tana buƙatar taimako to ya kamata gwamnati a hanzarta yin abubuwa cikin gaggawa don al'umma ta samu sauki sannan magana ta ƙarshe maganar abin da ya shafi ƙarin albashi mai girma shugaban ƙasa a jawabinsa ya yi maganar cewa ya sa ma dokar mafi ƙarancin albashi a najeriya dubu saba'in hannu kuma haka ne an mun ga an kawo majalisa an yi da abin da za a yi an sanya hannu jihohi suna ta bayanin matsayinsu waɗansu suna cewa za su biya kaza waɗansu ma har da are suke cewa to amma jihar katsina har yanzu ba mu ji komi ba to muke son mai amfani da wannan kafar mai kira ga mai girma gwamnan jihar katsina dr umar dukwaraɗa da ma wanda yake riko a yanzu shi ne mataimakinsa kuma amarin faruk jobe muna ba da shawara muna kuma kira ya kamata gwamnatin jihar katsina ita ba ta fito ta magana don a san matsayinta kan wannan sabon albashi na girma gwamna in zai yi muna kira abinda zai taimaka shine dubu saba'in ɗin na yadda gwamnatin tarayya ce za ta biya kai ma ka biya haka sannan mai girma gwamna yau dai muna sha biyu ga wata in zai yiwu don girman allah a implementin sabon albashin nan wannan watan na august idan ba zai yiwu ba dai a zaman dai watan nan ba zai kare ba sai ma'aikatan jihar kaɗan sun san inda aka tsaya idan kai wannan kai ma za ka taimaka wajen rage raɗaɗin nan ga al'umma sannan ƙari a kan wannan mai girma gwamna a mun san kayi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen biyan 'yan fenshu tsarin da kai da samar da kudin wannan abin a yaba ne to ƙari a kan wannan a cikin sabon ƙarin albashin nan su ma 'yan fensho da Allah a duba su su ma ɗan ƙara musu wani abu saboda da su da ma'aikata duk kasuwa ɗaya ake zuwa to waɗanda ba su aiki su kuma fa su ma a fitar da waɗansu tsare-tsare wanda za su amfana wannan agaji ko wannan taimako shi zai taimaka al'umma ta fita daga wannan hali na raɗaɗi da suke ciki addu'armu da kuma fatanmu shi ne wannan saƙo ya kai sannan kuma allah ba gwamnan jihar katsina da sauran shugabanni na jiha ikon ɗaukar matakin da al'ummar jihar katsina za su yi farin ciki da shi kuma za su yaba muna maka addu'a Allah ya baka ikon yin haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi